يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون Yasikusahaulisheni mali yenu wala watoto wenu kumkumbuka Mwenyezi Mungu na wenye kufanya hayo ndiyo waliohasiri. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين Na toeni katika tulichokupeni kabla hayajamfikia mmoja wenu mauti, tena hapo akasema, Mola wangu mlezi, uniakhirishi muda kidogo nipate kutoa sadaka na niwe katika watu wema walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun wala Mwenyezi Mungu hataiakhirisha nafsi yoyote inapofika ajali yake na Mwenyezi Mungu anazo habari za mnayo yatenda الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Enyi mliomsadiki Mwenyezi Mungu na mtume wake, yasikuhangaisheni mali yenu na watoto wenu, hata mkaacha kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kutekeleza aliyokuamrisheni kuyafanya. na wenye kushughulishwa na mali zao na watoto wao wakaacha hayo basi hao ndio watakaokuwa wamehasiri siku ya kiyama enyi waumini toweni katika mali tuliyokuruzukuni upesi upesi kabla mmoja wenu hayajamfikia mauti akasema kwa majuto ewe Mola wangu mlezi hebu nipimuhula kidogo nikapata kutoa sadaka na nikawa miongoni mwa watu wema watendao vitendo vyema. Wala Mwenyezi Mungu hampi muhula mtu yoyote ukishafika wakati wake wa kufa. Na Mwenyezi Mungu ni mkamilifu wa kujua yote myatendayo na yeye atakulipeni kwa hayo.